Üniversitede okuyoruz diyor erkek ve bayanlarla e, birbirleriyle muhatap oluyorlar. E, bazen konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bunun dinen bir sakıncası var mıdır? Yani kadınlar, erkekler tesettür kurallarına, mahremiyet ilkelerine riayet ederek e, karşı cinsleriyle görüşebilirler, konuşabilirler, sohbet edebilirler. Eğer e, başkaları da varsa tabii, baş başa kalmamak kaydıyla tenhada kimsenin görmeyeceği kapalı mekanlarda e, bir erkekle bir kadının aralarında mahremiyet bağı yoksa tabii e, yan yana gelmesi, oturup sohbet etmesi elbette ki doğru değildir. Dinimiz buna müsaade etmez. Bu hadis, konuda bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar. La yahluvenne raculun bi imraatin illa kâne salisuhuma şeytan. Yani bir kadınla bir erkek, yabancı bir kadınla bir erkek tenhada halvet olmasınlar, bir araya gelmesinler. Aksi halde üçüncüleri şeytan olur buyuruyor. Onun için e, başkalarının da bulunması şartıyla yani hı hı. üçüncü şahısların da veya dördüncü şahısların da bulunması şartıyla kadınlarla erkekler bir arada olup e, tesettür kurallarına riayet ederek e, İslami edep ve terbiye çerçevesinde karşılıklı oturup konuşabilirler. Bunda bir sakınca yok. yok.